Book 2 86 86. 86. คำถามอดีตการสอง Ερωτήσεις παρελθοντικός 2. Ερωτήσεις. Παρελθοντικός 2. คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Ποια γραβάτα φόρεσες? Ποια γραβάτα φόρεσες? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว Ποιο αυτοκίνητο αγόρασες? Ποιο αυτοκίνητο αγόρασες? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน Σε ποια εφημερίδα παρήγγειλες συνδρομή? Σε ποια εφημερίδα παρήγγειλες συνδρομή? คุณได้เห็นใคร Ποιον είδατε? Ποιον είδατε? คุณได้พบใคร Ποιον συναντήσατε? Ποιον συναντήσατε? คุณได้เจอใครที่รู้จัก Ποιον αναγνωρίσατε? Ποιον αναγνωρίσατε? คุณตื่นนอนกี่โมง Πότε σηκωθήκατε? Πότε σηκωθήκατε? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Πότε ξεκινήσατε? Πότε ξεκινήσατε? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Πότε σταματήσατε? Πότε σταματήσατε? ทำไมคุณถึงตื่นนอน Γιατί ξυπνήσατε? Γιατί ξυπνήσατε? ทำไมคุณถึงเป็นครู Γιατί γίνατε δάσκαλος? Γιατί γίνατε δάσκαλος? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Γιατί πήρατε ταξί? Γιατί πήρατε ταξί? คุณมาจากที่ไหน Από πού ήρθατε? Από πού ήρθατε? คุณไปไหนมา Πού πήγατε? Πού πήγατε? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Πού ήσασταν? Πού ήσασταν? คุณไปช่วยใครมา Ποιον βοήθησες? Ποιον βοήθησες? คุณเขียนถึงใคร Σε ποιον έγραψες? Σε ποιον έγραψες? Κουν τόπ κράι. Σε ποιον απάντησες? Σε ποιον απάντησες?